Bagoaz, bagoaz! Kolpe, kolpe, kolpe, Hau, ta osada, eunda 6.zortzi, frekuentzia maritimoan eta gaur elurtuan, eta txantxakun.com webunean. Baita ere... E, zintzilik, zintzilik Beno, eta gaurkoan oz xamar egiten du, baina ez dugu aliaz gehiago hitz egin nahi. <laughs> ez zentxasio termiko ez, ere ez. Eta nere ondoan beti bezala, unai. Kaixo, atxaldeon. Eta kristalaren beste aldean, zindaukagu, daukagu, beinat, ah, beinat eta beste lagun bat ere ekarri dugu hor. Bai ba, gaur gurekin izar badaukagu. Iturri, jauna, bere burua aurkeztu nahi badu on. Bere burua, bueno, iturri Twitterren iturri da Baina ez dugu Twitterrekin eh, aurkeztu nahi Bestera bronka botako digu Bere bloga ezaguna da Arrikadak, ez da duen blog bakarra e, pedradas Izenekoa ere badu Antzekoak direna edo bizkiak Esango gu, ez, Miguel? Bai, bai, nik ustute hasiera batean sortu nuen eta jasiko gea. Bai, bai. bai <laughs> kontatzen nola Eh, ni bi milagarren urtean edo deskubritu un internet kasu honetan lanagatik eta mm, hasi nintzen hasiera batean eh, Eibarko Eibarko jendarekin eibar.org sartu nintzen ikusi nuen eh, hor e, postatzerren da nahiko politia zegoela eta eta beraiekin piztu zitzaidan interneteko ze hau ez ba interneten aritzeko gogoa baita ikusiri, ba oso mm, medio edo baliabide eh, errazera erraz erabiltzeko eta eta bueno azken fina zu kudeatzen kudeatzen dezuna ez gero eh 2005garren urtearen bueltan e, proposatu ziguten batzuei barrorgen ba itea zea bat e, blogak martxan jartzea Bimila lauko ustalian okerrezpa nago eta egizteko nik hasi eran ba, enun oso nire burua ikusten horretan ez ez kontatuko nikor baina ogia esan animatu nintzen eta gero eta hortikan aurrera etorri zan pedradas ban bimila zeiaren hasi eran gutxi gora bera Eta hori izango da gaurko gaia, blogak eta kultura nahaztu nahi izango ditugu Baina lehenengo, e, bueno, gaurko musika Tracy Chapman izango da interesgarria aurrekoan budi gutri izan genuen bezala, gaurkoan Tracy ekarriko dugu. Baina lenik eta behin gaurko eguna gogoratzeko, ba, bueno, e, ze urtetan, berrogeita iruan hain zuzen ere, irabazten hasi ginelako, eta batez ere nazismoaren lehenengo, eh, bueno, azken, azken arnasak, eh, bueno, hasi ziren lantzen ez, <laughs> hor, egun horretan, otxaiaren bian, Stalingradon, eta horren omenez jarri nahi dugu abestitxo bat, hau bera. bueno, bueno, hau izan da gure omenalditxoa, esan bezala, gaur otxaiaren bian, e, mila bat zirunda, mila bat zirunda garren urtean, Stalingradon izan dako ba, borroka lazgarri horien ondoren irabazten hasi ginen dako, baina gaurko gaia kultura eta bloga dira, eta horregatik daukagu gurekin e, eh, iturre txita gurgarria, eta bera bere burua pixka bat aurkeztu du e, dituen blogak, edo erabiltzen dituen blogak, Tarain pixka zabalago, ba, bainati pasako diote hitza eta berak. Bai. Tengo izkio egin barreko. Zandezu, iturri, 2000 bi garren urtean ezagutu zen internet, baina gu ere horrela interneten katakun ezagutu ginen. Gubiok. biok? Bai. E... Posta zerrenda... Posta zerrenda batean, 2000 2000 bat... Bi mila bat... edo. mila bat... Bi mila bat... Bi 2000 bai. bai, eh, Bi 2000ko uztailean edo hasi izan interneten ba justo el mundo zegoen bera gaztari hau Donostiarra da bueno dela bi urte tapiko ia hiru urte hiltzan eta el mundo tikan atera zenean eh, erabaki zuen eh, ba bueno harremana harremana estutzeko edo bere irakurleekin ba holako zea bat eh, webune bat e, E, montatzea. Garai hartan ni, ni behintzat ikusten dituen periodikoak internet bidez ba, horretzen ez dakit, eta alako batean, oi, Javier Ortiz, eta azpian e, firma bat, mundofree.com barra eh, Javier Ortiz, ez dakit ostra, jartzen zuen eta orduan, ba, joa, sinintzen idazten bera, beraekin harreman izaten, eta or, bera ezagutu nun posta da bat jarri abiatu genuen, patera izenekoa, eta garaieiek oso oso gorrak zian ere ze orduan e, eh, 2000 bateko maiatza atarian e, zegoen e, redondo terreros eta maior orejaren arteko ba ze aura e, eh, ofensiba <laughs> moduko ura eta ordun ba oso ondo zegoen ere e, ba Espainian zehar barraiatutako jende kritikoa ba gertu somatzea ez da horretarako oso ondo zegoen internet Neko oso parte hartu non, baina, bueno, batzen aizu zinela gehien parte hartzen zunetakoa, eta han zegoen jendeak gero ere segitu du interneten. Bai, bai, oiztut, ogoeta, mm, mila eta iru, bi mila iru urarte edo, eta bost mila mezu trukatu, trukatu genituen. Mm. Eta horrek, gaina lotura badu, zu karrikadak eta pedradas ez aparte, e, blog kontu gehiago ere kudeatzen dituzu. Ezta? Eta horrekin kudeatzen duzun batek horrekin lotura dauka. Eh, Javier Orkin esan bai, bai. Bueno, bueno, Javier Ortizen eh, Pedradas lehen esan eta Rikadak sortu mm. genituela eh, ba, Ibar Orgeko ekiman bat Luitxo Fernandezen ekimena izan zen Dela konbentzitzea Luitxo enpeinatzen denean gauza batean Dela dakigu den eta eta egia esan ba, zorion zekoa izan eh, gu abiatzea eta azken fina ba, bueno, lehen euskal blog komunitatea euskarazko lehen blog komunitatea sortu genuen eta oso oso ondo dago eh, alako batean webgune zarrura, Javierriten webgune zarrura berritu, berritu intzan, eta hor hor blog komunitate txiki bat sortu zen gaztelani ezkazu honetan. Javierre jarraituzun egunero idazten, eta 2000-ko aprilean, martxo aprilean, ez horatzen, hilegin il, hogeita sortzian, ez? sortzi, bat, bai, bai. hor horretan nintzen. Eta orduan, e, ba, bueno, ba, erabaki genuen jarraizea zituen e, indikan mila bat artikulu edo publikatu gabeak sarean egon zienak orgarai batean, baina publikatu gabe zeudenak ja da ba, besteak beste elmundoko hartzian gehienak, elmundok eh, bakizue ba, gero hasiera batean dana libre zagoela gutxi gora bera, eta gero hor, hor bitbezalako plataforma bat pagatu behartzen, eta horiek desagertu intzien, eta orduan ba, bizpa irurtez, mm, irurtez, e, eh, mantentzeko, e, ba, memoria eta haren zea, ba, egun dugu artikulo bat. Ez dakit, 2002an esut amaituko zaigula nor pila dutakoa, baina, bueno. Eta horta aparte, gehiago? Gauza gehiago, nidak dela ez. Bueno, lan, lana. Lana, lana ere, baina, bueno, beste batean itzen godo, igual horretan. Bai, eh, gaur gehiago... Bai. Bueno, don, donostia kultura egiten den lan, mm. gara batean euskara patronatuan egon nintzen, gero egon naiz kultur, bi kulture batez ere, eh, ardura zuzendari lanetan, egon nintzen e, eh, betez kasale zen, eta gero lau urte eta e, eh, zen, Ernest Juken, Ernest kultur etxean, et, amaran. Eta geroztik ja lau urte dara matzat, komunikazio instituzionala eta mm. webuneak eta sareak eta hori hori guztia lantzen. Eta, e, harrikadak blogera bueltatuz, Zergatik egin nuen, edo bueno, esplikatu ez du pixkat, ez? Interneteko mundu hori interesatzen zaizula eta posta zerrendak edo, bueno, Eibartarrak posta zerrendan sortu zen mugimendu horrek animatu zintuela bloga sortzera, baina bueno, blog asko sortzen dira eta berehala hile egiten dira edo aktibitate jaisten dute. Zuk sortzi urte segitu ez blogakin. Zazpita piko bai, bai. E, ditugu zortzi urte. Hasieran, ah, oso, oso polita da gaina zenik beti gogoratzen dut lehen, art, lehen artikulua em, bizirik dagoen lehenengo artikula, zaziran beti da zaituzu proba batzuk, eta baina nik harrika da blogean daukan, lehenengo artikula da Mariano Ferreren agurra. Mariano mm. Ferrerek eh, herri irratia utzi zuen eh, ekainean eta mm, ustailaren hasieran nik eh, topatu nituen ari buruzko artikulu batzuk eta orduan zen agur Mariano e, Arkonadak reala utzi zueneko sensazio berarekin gehatzen gea. <laughs> gutxi gora beda olako zerbait izango da, eta uste badagoela arkaizkanok idatzitakoa ordun berrian, ez egunkaria markatuz, egunkarian zegoen, ez, 2008an ja berrian markatu berrian, Argel Ertsundi eta olako, olako batzuen ba, zeak. Orduan zerbait ematen dizu, blogak, ez? E, zen azkenean blog batek esfortzua, blog bat eh, elikatua dukitzeak esfortzua suposatzen du. Bai. zuri zerbait suposatzen dizu blog horrez zure bizitzan garrantzia dauka. Inoiz baino gehiago idazten dut, esan bere garaian blogi gabe etzen idazten. Hor, egon zan moda bat, oain moda dago askotan zen dut, kolak ezta kaiendo, ez? A, kolak ezta kaiendo, den dute askotan. Ai, ez kolak ezta kaiendo, ez kolak ezta kaiendo. Ez, hartan, esaten eh, bloga pixan bantxan abiatu zinean, esaten ziguten esibizionista batzu ginela. Bai? Eta, bueno, arrazoia igual izango dute, nik uste dut, arrazoi pizarra, azken hor norberak ezagutzen du, eh, ezagutzen ematen du bere bere, bere gauzak, ez? Mm, eta egia esan e, eh, postazerrendetan jende batzu penatu intzian jo eske postazerrendak orain badirudi bloga datoz eta postazerrenda pikutara doaz ez bueno pues postazerrenda batzu mantendu indira eta beste batzu desagertu indira e, ziklo naturalak nik esaten den beti eta baukat ba, lagun bat esaten du gu biok hilko gea blog batekin blog bana batekin edo birekin edo igual bideo blog bat izango da baino bloga izango da fijo e, balio dit niri asko e, nire gauzak e, pixkat ordenatzeko, ez? Egia esan batzuetan, ez, dana esana daukat, eta egoten zea hor, eta gaur ze jarriko, igual bideo bat, eta mm. beste batean ez errez, da, punto. Nik ez, ez eh, estimatzen dut jendea hori ba, egunero, egunero, batzu behintzat, gauza interesgarria kontatzen bani dituzte, egunero, egunero ibiltzen dien hori, nik ez daukat beharra, egunero, egunero, ez gauza kontatzeko, baina, baina, bueno, aldu edo nahi du danean. Ba, batez ere, bueno, galdera bada, baina erreflexio bat ere, ez, neri berdina gertatzea dago, ea zuei edo zuri batez ere miket gertatzea izun, ideia ordenatzea baino, non, nolabait, hasieran behintzat, demostratzen dio zure buruari, mm, esperotzen dituen gauza batzuk egiteko gaizarera, neri hori gertatu nahi adibidez, pentsatzen nuen jende asko bezala, ez nukala ez errekarpenik egiteko, eta konturatzen zara zure ekarpenak ba, jendeari batzuei behintzat, eta, eta ez dute zertan asko izan behar, nahikoa da batekin, etortzen den lehenengo komentario hori, kalean norbaitek e, esandakoa irakurri duela eh, esaten dizuenean, hori norbait jendearen barnean sortzen duen aldaketari balio, balio berezia ematen dion di. Bait, orain asko esaten da, dundu, empoderar eta horrelako hitzak, blogak zuk uste horretarako balio dezakela adibidez tresna bezala? Mm, nik uste bai ez. Nik gaina eh, oso ondo dago norberak, e, norberaren ego hori edo sebizionista, zeate, edo ego hori e, pixka eta apaltzeko, oso ondo dago behiratzea zure estatistikak. Hai? Hmm. Ikuste den zen bai jenden, e, gau joder, zen bai jende sartu da gaur. Ez da, bost, joe, bost sartu dira gaur. Zemaz, beste egun batzuetan gehiago, baina badia baina bost, iru, eta ei, bost horietatik seguro, zuzarela, bi aldiz sartu zarena, eta aparte beste bi sartu dira, e, eta ekibokatuta. Beraz, hori kontuten hartu behar, arun. gu ez gea, e, nik jendeari, nik jendeari nimatzen, dut bloga, nik ez dut ulertzen nahi bidez, e, blogi gabeko, e, blogari ez den kazetaria. Ez dut ulertzen. E, joan eta e, zer, daukazu esateko? Zer, zer daukazu esateko? Zer, zer, eh, aurrekoan kontatu kontatu dut eh, ogar eh, zuekin ustut kontatu dizuela nola gu eh, iritsi ni iritsi nik zuzen media indakoa indakoa naiz lehengo egunean klasez eh, erratu eta joan nintzen beste klase batea baina bueno lehenengo klasea zan eta eta tipoa esan zigun nosotros los juristas ez eta lehenengo egunean zetetu, ostras zea jurista eta ni izango baino zini, karrera bukatu nintakit baina kazetari bat joaten da zehara eta eta dio irakasleari. Bueno, irakasle asko ere ez dakite zer den blog bat. Hori beste gauza bada. da. komunikazio munduan dagoen jende pila bat, o komunikazio nire irakaskuntzan, e, fakultate, komunikazio edo kasteritza fakultatean asko ez dakite zer kristonen blog bat, eta hori bai dala larritzekoa. Ba. baina, bueno, bueno, mundu honetan bizigia ez, ez dugu dena konponduko, baina osaiatuko gea inguruan ditugun gauzak ba, hobeto hobetu joan iztakit noa, eta vuelta <laughs> egin beharko eh, dugu lurrera. Utziko dugu pixka bat, eta gai ez aldatuko dugu, baina lehenengo e, Tracy Chapmanen abestitxo bat jarriko dugu, Tracy Chapman esan dugu, da emakume abeslari oso garrantzua bat izan zen, berak bere, bueno, izan zen ez, da, da, da, bizi da, ez, ba, da, baina orain ez, ez da gehiagien zuten, ez dago lehenengo lerroan ez, ez dago lehenengo lerroan, pena bada, egia esan, Baina, bueno, bat bizitza gorra tokatu zuzaion bizitzea hasieratik eta beste honetan Faskar ba, ba bizitza horretik iesi edo e, bueno, ies horri e, abestutako, bueno, jarritako letra da Fast Car. Loud voices behind the wall Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can not interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Bueno, eta entzun dugu, bueno, genero indarkerianen aurkako abestitxo hau, salto bat egin dugu, e, gero jarriko dugu, perintxatu genuen abestia, baina jarraitzen dugu, hemen Mikel eta Bainatekin, eta... Gorka, bai. barkatu baino publizitatea sartzea azuz daizu. Ze publizitate sartu nahi duzu, a ber, zure publizitatea. Katearen publizitatea. Ba, txantxakun.com Txantxakunen eh, nahi bali maizu eh, zuen eh, komertzioa iragarri, ba, bakizu, ona deitu, zein da telefona? Batez ere garagardo markak onartuko ditugu. Garagardo eta... markak onartuko ditugu, oso ondo. <laughs> Alare, oi, eh, komentatzen genuen moztu egunean, eh, datu, datu impresionantea, jaso dugu, aurreko iturriren <laughs> zean, zuzen bidea ikasitakoa omen da, gure iturri, eta horre eh, pixka xoke goeran utzi gaitu, baina bueno, esplikatuko dugu zerta eraman zuen horrek. Jarraituko dugu gaiarekin. Eh? Osendo. Azkenean, eh, honek blogak, blog bat egukitzak, eta bueno, zu, zure bezalako blog bat eh, ondo likatua eta nola baiteko influentzia den bat sortu, oza, influentzia sortzen dula iruditzen zaizu. Eta hori, hori, e, itzalaguneak, e, eh, zera, blog sovietaren bitartez egin digun galderarekin. Bai, Noraino, bota iritsi daitezke blogari edo twitterlari baten atxioak edo harrikadak. Ez dakit, ez dakit. Nik uste baina batez ere nik uste norberak, evidentemente, hor plaza publiko nateatzen zenean, zure burua hor e, e ego puntoa da dago. Osea, nik hori ez dut, zertuko, denok, denok ez dakit, nik uste bai ez, hor badagoela, zea bat, eh, ez dakit, baina komunikatu nahi izateare bai ez. Baina jarri behar ditugu gauzak bere lehen esan bezala eh, kontuz hemen hau ez da hau ez da telebista, hau ez da telebista masibo hori, ba, hau ez da el konkis, hau ez da, ez, da, da oso xume altaboz, xume bat, eta eta eta hortxe da Ni, adibidez, e, noiz idatzi izan ditut ere artikulu, ba, ba, kolaborazioak, ba, prentxan eta ba, paperean, eta eta izugarria da, nola, eh, beldurra ematen dit, ematen zidan gehiago, ez kriston bueltak ematen dizkion paperekoari, eta gero mm. pentsatzen papera, gero papera doa, zakarrontzira gaur norbaitek agian ikusi du irakurriko du eta gero interneten dagoena hor beti gehatzen da. Interneta betirako belitzen da. Be, eta, eta hor dago gure e, anai handia izeneko Google mm. arrastroak bilatzen eta eta, de, de hecho izaten dut, eta nik hau idatzi dut. Bueno, pues, pues bai, ez, ba... Bueno, ez dakit... Importantena azken fina hor sarea, sarearen kontua da eta eta nodo ezberdinak egotea, deste, sare banatuak, Eh, hor daukagu aipatu duzu Twitter eta Facebook, da, ni oso Twitter zalea naiz, bai, baina etzaita askotan nik errepikatuko eta u, askotan errepikatzen dut, e, Mauro Entrialgoren bineta batetik abiatu zen, blogak, harrek esaten zu blogak etxeak dira, eta, eta gero Twitter eta Facebook eta zea hauek azken finan dira tabernak. Eta taberna bat gaur musika ona jartzen jartzen dut tabernak eta gustora zaude, baino bihar e, du jabeaz eta musika txarraua jartzen du jende, beste jende mota bat sartzen da eta ja ez zaizu interesatzen. Eta ordun salto egiten duzu eta joten zea beste toki batera. Ordun beraz guk gure blogak landu behar ditugu, ahalik eta ah, saiatu ere gaina sareak, blog komunitate, nik blogak ditut, biak ditut, bai, bata, eibarren, eta hor, mm, ez dakitzen bagean, baina ja desente, o eta amar mila artikulutik gora ja, igota mm. ditugu, mm. duela, ez dakit, hilabete batzuk edo, pasaren zifra hori, bago jende asko idazten duena, eta gero beste komunikartzen gazteran iazkoa ere, ba, behar den beste jende, jende ezberdinarekin egon, ose, bakarrik ez, ose, nire, sen, nire sentimendua ez da hor bakarrik nagoela, e, ez dakit non idazten ez, e, komunidade e, kokide izateko balio balio izaten dit. Bai, Ordan, influentzia hori badago, baina masibo izan beharrean horlabai zure sarean edo zure inguruan sortzen duzu influentzia edo, ez? Eh, elkarrelikatzen zea beste jende horrekin. Eske hor hor influentzia hitza influente, influentzia, bueno, tira, hor influente influente dekin eh, da eta mm. horrek ja, ja nabarme, nabarmentasun hori, nabarmena. Bai. Eh, nik e, influentzia ba, bueno, ba, ba, badago jendea respetatzen zaituena, seguro, baina, baina bueno, oso oso friki batzu geha. Osea, hori <laughs> eh, asumitu beharra daukagu, E, hori oso ondo gugu horrak mundu honetan gabiltzanok eta geho badakigu oso ondo ba, inguruan Euskal Herrian oso eh, zea dago, ez, ba, modan dago, ez, kuadrilla, ez, kuadrilla, enkontrako zea hori, ba, bueno, oso ondo, ba, nik uste dut ere, individualki ere hor garatu beharra daukagula, eta kuadrilla askotan zea badala, baina kuadrilla kere babesa ematen du, eta kuadrilla, joaten zea kuadrilla, zen nik bloga bat daukat, eta ez, de repente inork ez dakiz den blog bat, eh, edo ez dira sartzen, edo eh, ba, eh, ez kontatzen dezuna, ba, ezatez, ez interesatzen zuk esaten dezuna, erdun, horrek balio dizu, pum, geisteko lurrera, ez? Ez ez daudea dos gorka. Ba, ba, ba, hori. Bueno, eta gai ez aldatuko dugu. Eta bai. pasako da zure, zure beste fazetara batera eta zurekin nitzegin nahi dugun beste kontu batzuetara eta da kultura, kultura. Kultura azeitz potoloa ez, baina azkenean e, zu bai bai interesengatik ja, ba, Gipuzkoan donosti inguruan mugitzen den kultura kultura mugimenduan eta e, bueno, asko bueno, Eh, bai kontzertutara joten zea, eh, bai. aipatzen dituzu, jende ezagutzen duzu, hor, eh, hortaz bizi den jende ezagutzen duzu, eh, nola ikusten duzu momentu honetan, hola, galdera dentsoa izan daiteke, baina nola ikusten duzu da, gola momentu honetan txe, donostian kultur kulturaren mundua. Oso momentu delikatuan, oso oso momentu delikatuan gaude, nik uste bizi degula, e, behi potoloak edo gazteren atzeten den bakaz gordaz, epoka horret, modelo horretatikan sortutako modelo daukagu, modelo horretan edo garai horretan sortutako modelo daukagu, egun dalaroi mila biztanleko herri, herri bat da, mm, publikoaren aldetikan dituela donostiak ditu, sortzi kulturetxe, berstein beste liburutegi, museo handi bat, e, bi teatro, gehi, espazio esteniko gehiago, e, eta, eta presupuesto itzela dauka, osea, donostiak udalak, hor, donostiak, donostiak udalak, iaz izango zitu, no, e, donostiak kulturako, eta bos, milio euroko horrekontua hor, eta zifra oso, zea, aparte gelditzen da noski, e, e, zea, e, zinemaldia, bezalako zea bat, zazpi milioi euroko, 6 milioi, zazpi milioi euroko zea muitzen duen e, zea bat, eta nik, bueno, oso, oso ondo iten dela lan, e, kursala, hor kursala beste gauza bat da, baina gero dauka hor tabakalera edo tabaka oso utxa bihurtu den zea bat, Zer pentsa, eta bakaleraren akordioa instituzioek sinatutela 2000 batean. 2000 batean pasadira amaik, amar urte baino gehiago eta zure, oraindik, zure bloga zen existitzen oraindik ez, 2000 batean pentsa <laughs> e, zenbat aldatu den mundua eta amar urte pasa ditugu eta eta hor daukagu orain patata erabat e, oso oso zea, e, nola esaten zaio, patata kaliente, olako bero, zerbait, bero. Eh? bero, bero, eta gero ikusten, ikusten dudana da, e, ba, mm, hori rollo publikotik, privatutikan, o privatua edo jendearen e, ba, beste esparruak edo, ba, mm, Donostian oso zaila dago, iria oso, inoiz eta izan, e, osea, hiri gazte bat, edo guk beintzak ez dugu izagutzen, izagutu dugu izan batez ere, ba, ba, hori oso konservadorea eta oso, eta gero eta zarrago garela, eta ordun gero eta zarrago gero eta, osea, gero eta mm, konservadoreago, osea, hor, dago, eh, eh, era batekoa. E, jendea dago kezkatuta gaur elurra egiten duela. E, gaude, ba, zeingo du, elurra eta toki guztietan hartuko da kontxako ja ikusi ditugu arrazia kontxan elurra elurretan Espainiako medioetan eta hemengoetan ere bai ez orduan eta eta kultura munduan sortzaile direnak 20. mendeko sortzaile hoiek zenbait e, bat garren mendean beste sortzaile batzuk ere berriak e, izango ditugu baina 20. mendeko sortzaile horiek ez e, ez, da despektiboa eh tradizionalagoak edo ba oso, oso, zaila daukate aurrera egiteko, ez? Eta, bueno, ikusiko dugu ere, 2000 maseiak ekarriko duen horri. Ni, begia esateko, naiz oso, oso, erabat esteptikoa naiz. Mm, mm, baina, bueno, ba ikusiko dugu. Mhm. Bueno, ba, eta kotxean montatuko gea, kotxe azkar batean, eta jarraituko dugu pixka bat reizitxan manentzuten, gero mikerekin eh, jarraitzeko. Faskar. Don't you know we're talking about a revolution sound? Don't you know? Don't you know? We're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Don't you know? We're talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time. Don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. but a revolution finally the are starting to turn a revolution, oh no a revolution, oh While they're standing in the welfare lines Crying at the of armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around waiting for a promotion don't you know? Talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution Eta hemen jarraitzen dugu em, Horein dikeren iturrirekin, mikrekin, eta, bueno Ez, horrein dikeren ez joan Ez da joan, eta ez du jun nahi, eta Eta badirudi, faskarrek, faskarra bestiak, ere, ez duela <laughs> Ez duela atera nahi Zen orain entzun duguna Talking About Revolution izan da, ez Faskar e, Baita ere abesti oso interesgarri bat, ba, iraultza egitearen beharra zitza egiten duena Eta, bueno, ba, pobreziaren aurkakoa edo Eta hitz egiten ari ginen, eskala nola, e, ba, kontatu dugu, nola kultura munduan, eta donostian, eta bueno, orokorrean, e, ba, oparotasunean oinarrituako ba, politika batzuetatik gentozen, eskala handiko e, kultura, kultura egiten, Eta nolabait ni sentsazioa daukat ez dela hori e, guri bakarrik eta kultura eremura murri, o, bakarrik mugatzen den gauza bat baizik eta urte askotan baita ere interneten ere e, ikusten ditugu ze handiak diren Google, Twitter, Facebook eta bar guzti horiek ze eskala handian pentsatu dugu azken finean gure eskala txikiago edo realago etara gukitutako zerbitzuak erabiltzea baino eta horri buruz pixka bat ari ginela Ez dakit, e, zuek zerbait esateko duzuen honen inguruan? Beinat, ze, zer dago esateko? Orain, hemen, ba, hemen oso kuriosoa da, baina elkarrizketatuak, elkarrizketatzaile bihurtzen dira. Beti gertatzen den fenomeno bada, naroa etorri zenean ere arrela izan zen, eta gaurkoan ere horrela izan da. Beinat, orain zurea daitza. Ba, galdera ez <laughs> bai. <laughs> Twitter behiratzen egitze, baina, bueno. hemen, eh, esan beharra dago gizon, dana gizonak gehala, saiatzen nahi galda bi gauza batera egiten eta topikoa betetzen degula. Orduan e, ikusi dugu gorka arizala izketan, izan, bueno, bukatuko du, eta alako, ba- alako, alako batean Kabroiak! Alako batean eh, Alako batean galdera bota du <laughs> Nik ere ez da Horrelako puñalak egiten ditut ez Saten ari nintzena nola eh, Orain arte eskala ditan pentsatu izan dugu Ez bakarrik kultura baizik eta beste batzuetan gauzak Eta Ez dakit ezote den garaia eskala txikiago errealagoetara pertsonetan oinarritutako talde horietara egokitzeko hori izan bizka bat galdera. Bai, eh. hor, hor e, hau, eh, ez dakit igual beste eramu batera emango ez, baina donostia, ah, igual gehiegi eskatzen diogu. Zuniet, eunda larogi mila biztaneko herrialde bada, ez gea, ez dakit hiri otegean, Ni askotan zalantza ditut, hiri, bai. hiri txiki bat edo herri handi bat ez otegean, ez? Katalunian edo Madrid inguruan, ba, herrialegan, ez, edo Sabadell edo kurritzen zaizkit, Donostiaren bikoitza bikoitza diena tamainoz eta ezai eskatzen. Arrazio, e, eh, ezai eskatzen kulturan ezer berezirik egin behar dutenik. Eta gero hemen daukagu beste beste zea bat oso oso txarra dana, eh, beti Bilbotarrei batez ere. Bilbotarrei begira eta eta eta gaina, gaizki, sai, a ber, hor eh, Azken finean e, Euskal Herrian bizigia, Euskal Hiria ez dakit e, existitzen den, modan jarri den kontzeptua da bakizue. Eh, Euskal Bilbok duen tamainagatik guk bete ezin degun hainbat e, paper bete, beteko dizkigu eta punto han ere e, martxan jarri den eredua guen jein defektua niditzen niona bere garaian behintzat guen jein defektua bai, izan ere, Google guen jein zaten ez, guen jein defektua ere, bai, bada pixkatzen nidet e, eh, zentzu txarrenean, donostiaren zeharik txarrena, kopiatzea, ez dite hor dagoen urna badirudi dana oso polita eta ezagizerez, iriak ere zikinak izan behar dute edo pixkat e, zakit eh, bai. esplikatzen nahi Bera, bai, bat, nago, eta horre egon geha, nola baite, eh, recipienteare, kultura oinarritu da, ez, eh, eraikinean edukian baino gehiago, ez, eh, eraikin izugarrizko batein, eta horrek ja bere sortuko du, sortuko du, sortuko du zerbait, sortuko du mugimendua bere inguruan, e, gastatu ezagun dirua, kanpoti jende etortzeko, eta horrek eraingo, eraingo mugimendua, eta nik uste gueltatu da, bertan gauza txikiak egitera eta jendeak dauzkan ekimen txiki hoiek e, eh, laguntzera eta Eske hor badago trampa izugarri bat barkatu mozteatik bai. e, eh, beinat baina mm, trampa izugarri bat adibidez datorren udaz, udan etorriko da Donostira e, Bruce Springsteen mm. hori kultura da e, niretzat hori e, ez da kultura. Hori beste gauza bada. da. Hori kontzertu bat da, baina hor e, hori egiten da turismoa sustatzeko, ekonomia sustatzeko eta beste arrazoi batzuengatik. Ordun, instituzioek hor gastatzen balin badute dirua. Ez da mesedez ez inputatu kulturari, hori inputatu turismoari, markari, iriaren ez dakiz zer, ezagutzen ba, emateko. ez, kultura gero eta gehiago, ez, kultura isialdia, marketinga, nazten ari gara, eta e, gauza ezberdinak dira oso batzuetan elkartzen direnak, baina beste batzutan elkarrekin ez daudenak. Ez da gaino, ezke badago, badago hor, e, askotan, e, badago jendea, e, urte guztian zea kontzertu bakarra ikusiko duela, duena. Eta igual da hori, Bai? Eta, horrekin, gero, e, horrekin asetzen dezu jendearen eh, beharra ere, ez? E, bueno, ba, ez etorri zen, ikusi genuen, eta ze, ze iri guatxian bizi ez? Bai, zen ni, nago ez kontra, ez? Ni, bai, bai. Orokorrean kontatu nahi dut. Egia esateko, ni ez zaiti bat ere gustatzen olako kontzertu erraldoiak. Hmm. Mm. Ze duela bi urte joan nintzen, bi urte, hiru urte etorri zala, olako zerbait. E, orduan etorri izan eta ikusi nun kont, e, joan nintzen kontzertua eta gainak e, horra dago beste gauza bat oso oso bitxia. E, sarrerak sartzen dira, saltzen dira gabonak inguruan. Opari gisa adibidez oparitzeko nik hori nun, anaiari oparitu nun eta niretzat ere beste beste bat Orduan, handikan zazpila hilabetera hila joan nintzen kontzertura. E, eta justo e, e, amabostegun lehenago egontzan Tom Waits e, kursalen eta kriston kontzertu eman zuen ton goize paratun dirutza, ezken iziaten azken orduan gauza bat, esan, bai, bai, bai, neiz eta dirutza, dizugarria, ez dut esango zen asko zen. Baina askoz ere garestiago iruditu zitzaidan espristinen kontzertu hori, ze han, ba ez disfrutatu eta ez zer, baina, bueno, jendea oso gustu ere eh? baina, bueno, hori, hori beste gauza, azken fina esan nahi duen horrekin, hori kultura da, ba ez dakit, ni zentzua daukatez, ba ez ez, Oso ondo, ba, ez dakit, e, orain jarri nahi duen, saiatuko gea berriro ere Tracy Charmanen Faskar jartzen, ea, entzuten badezue, ondo, eta entzuten ez badezue, beste bajarriko dizuegu.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 Eta atzean Tracy daukagula, orain bai, Faskar ekin, e, galdera bat egin nahi diogu, bueno, egon gara, e, Mikel ekin hitz egiten, eta bere bloga noski, e, eibar.org barra blogak barra iturri horretan ikusten dugu azken posta eta azken post horretan jartzen du Joseka Torturado. Zer da Joseka Torturado? Joseka Torturado da, bueno, lehen, Javier Ortizekin harreman handia dauka, de, webmasterra naiz, webuneren webmasterra lehen aipatu da mezala. E, jos, laroita maseian Ortizek eman zuen e, zea bat e, torturari buruzko itzaldi bat Madrilen bera bere garaian hiru eta hamargarren hamarkadan ba, egon zen kartzelan eta eta txilotua izan zen, torturatua izan zen, eta bar, eta bar, eta orduan, laro eta maseian Madrilen eman zuen hitzaldi bat horri buruz, eta oso polemikoa izan, e, tortura buruzko bere planteamendua, beha, azken fina zen zuen tortura, behin e, pasa ezkero marra hori, e, ez da, e, ba, bueno, ba, pasada marra, eta ja, ez dago, osea, e, espen bat egin da, ja, akabo. Mm, Orduan eh, handikan gutxira bertan zegoen e, zea, teatro munduko antzerki munduko produktore batek eskatu zion egiteko teatro pieza bat eta denbora asko pasa da 2005ean eh, irakurketa bat egontzan eta orain estrenatu berri da e, Gironantik pasa da e, da ere mm, beste toki batzuetatik orain Madrilen dago hilaren boster arte eta martxoaren amalauan donostian egongo da oso oso gorra da oso gorra eta ba, tipo bat e, bomba bat jarri duen tipo bada eta poliziaren eskuti pasa da eta bueno, ba, kubikulo batean dago biluzik e, esposatua eta kont, kont, esposatua eta esposa jarrita zen dire eskubriña jarrita eta eta kontatzen ditu botatzen ditu bere refleksioak eta eta hori ma, martxoaren 14 eta bueno pues de feria izeneko jaialdi horretan eta oso oso interesgarria da hori ikusteko aukera bali mazue, segi. Zer, erosi mm, nahi bali mazue, hilaren amabir arte boste eurotan dago sarrera. <laughs> Bueno, ba, ba, zenbait gauza denboraren gatik, ahi garen e, eh, mezu bat, galdera bat, beste batean jorratuko duguna hor gelitu zaigu, eskerrak eman nahi dizkiogu e, entzuten egon diren gure amar entzulei online, esan behar dugu txantxakuneko, txantxakunek ez ditu estadistikak ezkutatzen, ez dakik guzen badauden FM-ean, baina zuzenean amar pertsona egotea txantxakunen benetan asko da. Eta, bueno, ondoren ere podcastean entzuten duzuen ere mila esker eta nola ez, etorri zareten, e, bueno, gurekin hemen egon den Mikeli, eta... Twitter eta estatus bidez eh, idatzi diguzuenei esker mila, Mikel, eskerrik asko gati. zuei, egon gogea eta lankide maiteok bagoaz, gaurkoan ere zerbait esateko, nina, bai. tunai gora ez talin grado <laughs> eta beti bezala, piratanenarekin agurtuko gara Aizeak landatzen dituenak Ekaitza jasotzen ditu Aizeak landatzen dituenak Ekaitza jasotzen ditu kapitaina Ondoren kainoiak prestatuz Herriari eman dioguzua Eta udena zure begiak ikusi nituelako begiak ikusi nituelako. du